na wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika wema ndugu zangu katika imani utukufu upo kwa waumini na hakika si vinginevyo wachaji Mungu ndio wenye kufuzu na kwa kuwa sisi ndio waumini na tutarajia kufuzu kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi tulazimikiwa tuwe wachaji Mungu na ili tuwe wacha Mungu sharti iwe Qur'ani ndiyo mwongozo wetu kama tumetanguliza aya katika Qur'an kwamba dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina Qur'ani ni kitabu kisichokuwa na shaka ni mwongozo kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sisi tuwe ni miongoni mwa wenye kumcha yeye ndugu zangu ni maudhui ambayo leo tutaizungumzia ni kuhusiana na ile kauli ambayo kwa wenye kuperuzi katika mitandao wenye kusikiliza vyombo vya habari basi watakuwa wameisikia au watakuwa wameiona kwa kutoka katika mitandao kauli ya mji wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati yuwauacha ule mji aenda katika mji mwingine anamwambiaje wa anta hillum bihadha albalad wewe ndiyo mstahiki wewe ndiyo halali wa mji huu mji gani huu Makkah mukarram katika mji huu kuna sha'airullah kuna vitukufu ambapo kwa umma wa Kiislamu twastahiki tuvitukuze Baitullah al-Haram Baitullah haram ni moja kati ya nyumba tukufu kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndiyo nyumba bora miongoni mwa hizo nyumba tukufu ukitoa an-nabawi masjid an-nabawi ukitoa Masjid al-Aqsa basi juu ya nyumba hii ikiwa ni, ni nyumba ya Palestina iwe nyumba ya Madina nyumba hii ya Baitullahi al-Haram ni tukufu zaidi ya nyumba hizo leo nyumba hii ipo chini ya mamlaka ya Saudia ndani ya wiki hii kumetoka kauli kauli ambayo wamewekezewa alhujjaj faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha yeyote ambaye atakwenda kuhiji atakuwa na uwezo wa kwenda kuitembelea nyumba hiyo kufanya hija au itamara au kwenda kufanya matendo ya umra sunna fala junah hakuna kizuizi maka ni katika ardhi tukufu ardhi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama kawatoa washirikina ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala kawatangaza washirikina ndani yake kuwa ni najisi tena wasiukurubie msikiti mtukufu wa maka innamal mushrikuna najasun hakika ya washirikina ni najisi fala taqrabu almasjid alharam ba'da hadhihi 'am wasiukurubie msikiti mtukufu baada ya mwaka huu ndugu zangu katika imani hija ni ibada miongoni mwa ibada za Kiislamu hija ni nguzo miongoni mwa nguzo zenye kujenga jengo zima la Uislamu siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa amekaa na wasahaba zake ndani ya msikiti wa Madina akaonekana mtu hadithi inasema akiwa amevaa mavazi meupe akiwa ana nywele nyeusi akaja mpaka mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallama akapinda magoti akakutanisha akakaribisha aka, aka, aka baina ya magoti yake na magoti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam maswala kadhaa yumkin matatu au manne au zaidi ya hapo lakini miongoni mwa maswala hayo alitaka apewe habari kuhusiana na suala zima la imani akhbirni anil iman ya muhammad ya rasulullah Lakini swala jingine akhbirni anil islam nipe habari nini kuhusiana na Uislamu ili swala la pili swala la tatu akhbirni anil ihsan nasala la nne akhbirni an saa kaifa takunu saa مسألة haya auliza mtu huyu kumuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم kajibu nini kasema nini mtume sallallahu alayhi wasallam nataka nichukue kwenye pointi ambayo leo tunaizungumzia pale alipoulizwa akhbirni anil islam akasema shahadatu alla ilaha illa Allah wa muhammadur rasulullah ili uwe muislamu ili ufahamu uislamu lazima ukiri ili uwe muislamu lazima ukiri kwa moyo na udhihirishe kwa ulimi Allah kwamba hapana ilaha bana illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadun na kwa hakika ya Muhammad rasulullah ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa iqami salah baada ya hapo usimamishe swala muumini asimamishe swala baada ya hapo wa itai zaka atoe zaka baada ya hayo wasaumi ramadhan afunge mwezi mtukufu wa ramadhan mwisho wa hajjul bait liman istataa ilayhi sabila aende akaitembelee nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia hiyo mwenye uwezo kwenda kwa hivyo kuhiji ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu na ni nguzo ya tano lao itaachwa nguzo hii tutakuwa tumebomoa uislamu tutakuwa tumertadi mwenye kuiacha nguzo moja tu katika nguzo za Uislamu amefanya rida kwa hivyo ni wajibu kama umma wa Kiislamu kuhakikisha kwamba atoisimamisha hija ye mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo bila shaka linafahamika tukio la hija tulwedan inaitwa katika historia hija ya kuaga hija ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama aliifanya mwaka wa kumi hijiria ni sawa na mwaka wa 23 tokea kupewa nini kupewa utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo tupo katika dhulqaada dhulqaada wa shawwal wa dhulhijja miezi hii mitatu ndiyo miezi ya hija miezi ya maandalizi ya watu kwenda kuhiji ash-shawwal Dhulqa'da wa Dhulhijja Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hija Na katika kufanya kwake hija akatuwekea wazi jinsi gani watu watende hija na akausia khudhu anni chukuani kutoka kwangu mimi manasikakum matendo yenu ya hija kwa hivyo hija ni ibada ni mfano wa ibada nyingine hija ni fardhi kama ilivyo faradhi ya swala tangia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuirejesha hija kwa kuwa hija haikuanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaanza nao Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam ndiye aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watangazie watu waje kuhiji na watakujia wengi wenye vipando wa miguu wenye kutembea kusota watakuja watangazie sasa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuirejesha hija na akenda kuhiji na masahaba katika matendo yake kuna tendo au tukio la kusimama katika viwanja vya Arafah Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika viwanja vya Arafa na aliposimama katika viwanja vya Arafa mtume huyu bwana huyu wa umma huu aliwahutubia waumini katika hutuba yake adhiman iliyotukufu ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala akamshushia aya za Qur'an akamshushia aya za Qur'ani aya ambazo zimekuja kuondosha hofu kwa waumini zimekuja kuwatia nguvu waumini zimekuja kuwaeka wazi waumini wajifahamu wao ni yani na nafasi yao ni ipi pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema aliyauma yaisa alladhina kafaru min dinikum siku ya leo wamekata tamaa waliokufuru kutoka na nini dini yenu fala takhshau wakhshauni msiogopeni wao niogopeni mimi kwa hivyo vyovyote vitakavyokuwa muumini wa dini ya Kiislamu hofu yake ni kwa nani ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kwa mwingine yeyote aliyom siku ya leo akmaltu lakum dinakum nimekutimilizieni kwenye nini dini yangu wa atimantu alaikum ni'mati na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu wa rafitu lakum alislama dina na nimeridhia kwenu nyinyi utaratibu wenu wa kimaisha iwe ni nini ni Uislamu tuna shaka gani aya zimekuja kututoa hofu aya zimekuja kututia nguvu aya hizi zimeshuka siku ya Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam awahutubia umma wa Kiislamu aya hizi zinaweka wazi kuonesha umma wa Kiislamu ni nani lakini aya hizi zinawafahamisha waislamu kwamba wana maadui zao lakini jua kwamba waislamu wana maadui fala takhshawhu msiwaogopeni wakhshawuni niogopeni nini tena yaisa alladhina kafaru kumbe maadui hawa makafiri lakini wamekata nini wamekata tamaa juu ya kuwaweza nani kuwaweza waumini juu ya kuwashinda nani kuwashinda waumini makafiri gani hao hao wenzangu na mimi wanaotafuta mbaranzu mitaani akipika tulionao mitaani hawajijui la hapana bali makafiri hawa ni makafiri wenye utawala makafiri hawa ni makafiri wenye nguvu wenye kuupiga vita Uislamu hawa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walisarenda wakakata tamaa na siku hii ya Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kifua kipana anasimama anatangaza udhaifu wa makafiri na kuonyesha nguvu ya waumini sasa leo idhilali udhalilifu unyonge umaskini maradhi yamerudi kwa umma wa Kiislamu kupigwa wao kuuliwa wao kuporwa mali zao wao kudhulumiwa kwa kila aina ya dhulma imekuwa ni kwa umma wa Kiislamu kwa nini wakati kwenye hija ndio patangazwa ushindi tupo katika miezi ya hija miezi hii muda si mrefu tutakwenda kutekeleza ta, ta, nani ibada ya hija ibada ambayo kaifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kukutana kwake na umma wa Kiislamu kwa hala pamoja akatangaza msimamo wa umma wa Kiislamu akatangaza ukubwa wa umma wa Kiislamu akatangaza ubwana wa umma wa Kiislamu wenye kupita katika vyombo vya habari kuna taarifa za watawala wa Saudia wamekaa katika meza na kujadili kuwajadili mahujaji mahujaji ambao watakwenda kuhiji katika ardhi ya maka kuitembelea nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakatoa indhari kwa mahujaji hao ya kwamba watakapoikanyaga maka wende tu kwa kuhiji lakini wasijadili kuhusiana na maisha yao kwa nini leo tadhalilika duniani kwa nini leo tupigwa kwa nini leo hatuna maisha mazuri kwa nini leo umma wa Kiislamu unauawa kila sehemu wasijadili haya bimaana wanawaambia kwamba masala ya kisiasa muyache huko huko mnakotoka na mkija hapa mjadili hija ikiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kasimama yaumu arafa akijadili siasa kuzungumza nguvu za utawala za makafiri kwamba zimeporomoka na akazungumza nguvu za utawala za Kiislamu kwamba kusiwe na shaka tena msiwaogope bali kwa kumwogopa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na nyinyi ndio wa kuwatawala hawa makafiri na nyinyi ndio wenye nafasi inakuwaje mtu ambaye kakaa katika ardhi yetu tukufu kibla chetu huwezi kuelekea sehemu yoyote wewe ukakubaliwa sala yako katika yale masharti yanayoijenga swala kabla hujaingia swala istiqbalu alqibla moja kati ya hayo ni kuelekea kibla haya leo sielekea kaskazini elekea kusini tuone kama wasali kama utakuwa uchezi sasa kibla tunachokielekea ambacho kina salama leo kwa usalama wa waumini kwa usalama wa waislamu ni wakae mahali pamoja wawe kitu kimoja tena wala tanazau wasizozane fatafshalu wakaja wakaharibikiwa fatadhhabu rihukum mukapoteza nini nguvu zenu leo wamekutana pale maana miaka ya nyuma inaonekana kwamba kauli kama hizi zilikuwa hazitoki mpaka kufikiria leo watawala wanazitoa kauli kama hizi ndalili ya wazi kwamba waislamu washachoka watoke mashariki watoke magharibi watoke kusini watoke ma kaskazini wanakutana sehemu moja wakitizama kitabu chao kinawataka wawe kitu kimoja inna hadhihi ummatukum ummatu wahid umma wenu huu ni umma mmoja ibada ile iliyowakutanisha ni ibada ambayo imekuja kuondosha ikhtilafu ya rangi ikhtilafu ya maeneo watu wote wamekutana pale likiwa likiwatawala likiwa maskini likiwa lolote pale takadofika pale jitu au mtu basi anakuwa sawa sawa na nani na mwenzake hakuna tofauti yoyote tofauti hii Allah subhanahu wa ta'ala kaiondosha kimaumbile sasa kwa nini tunakuwa kitu kimoja dini yetu moja nguvu yetu moja ili tupate nguvu lazima tuwe wamoja tusijadili inaonekana kwamba zama zilizotangulia waislamu walikuwa hawajadili lakini kwa zama za sasa waislamu wanakutana katika mji wa maka na wanashughulishwa na kadhia zao za kudhalilishwa kwao kupigwa kwao kuuliwa kwao wanajadili masala kwa nini tusiwe ni wenye nguvu kwa nini tuliitawala dunia leo tusitawale dunia kwa nini hija yetu hii ishindwe kutoa msimamo maalumu kwa umma wa Kiislamu watu wanajadili haji hizi habari sasa kabla hawajaenda katika hija mabana waliochukua ardhi yetu ardhi ya mtume wetu kibla chetu wamekaa kitapo kujadili na kutoa onyo kali kwamba mahujaji watakaokwenda kila anayekwenda afumbe mdomo wake aende akazunguke pale atawafu atoke ende Mina sijui atoke arudi pale Musdalifa atoke aende katika uwanja ule halafu sijui atatolewa hutuba nani na hutuba hiyo itakuwa vipi tuambia Muhammad mje mkae hapa Maka au vipi kwa sababu nini waislamu wenzetu hameni hapa au sijui atatoa hutuba gani atakayewa hutubia tu katika arabu Sijui atatoa hutuba gani kwa sababu Mtume SAW alitoa hutuba ya kuunganisha umma na kujenga msimamo sasa waislamu kwa hakika tukitokezewa na utukufu kama huu tunapojiliwa na ibada kama hizi basi tuzitumilieni katika nafasi ya kuzikumbusha nafsi zetu mpaka lini umma wa Kiislamu utaondoka Unguja utaondoka Tanzania utaondoka Kenya lakini kila mmoja atakuna na bendera yake na nyingine pia zina misalaba halafu anaelekea wapi eh kuna watu wanatoka London Uingereza aitwa bendera yao iko vipi sina salaba lakini ukifika maka sehemu yao watu wa, wa, wa, wa Uingereza pale na bendera lao lile pale linaonekana na msalaba juu na wengine tunatoka hapa na bendera yetu wakifika kule kila mtu anajitangaza bendera yake ni bendera zetu zile bendera za la ilaha illa Allah alliwa riya bendera nyeusi au nyeupe tutakuwa lini katika hali kama hizi tuelekea ibada yetu katika hali ya ikhlas waislamu kauli kama hizi ni nyingi na matendo machafu yamezidi matendo machafu yamezidi manake ni juzi tu tayari walishamualika ndani ya Saudia wamemualika mtumbuizaji mwanamuziki kutoka Marekani aende akatumbuize asajishe watu masuala ya ndoa za jinsia moja eh tenda wapi sie tunamwambia nini Mola wetu wastahiki wale waliopo pale kuisimamia ile hijazi kuisimamia makatul mukarram ndio wenyewe mimi kwa upande wangu na matokeo yanazidi kutokea na kadri umma wa Kiislamu unavyozidi kudhalilika waislamu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tutakosa jawabu za kujibu kwa kuwa hatujaisimamia haki ipaswavyo hatujaisimamia haki inavyostahili kusimamiwa kwa hivyo hebu tukumbukeni tutakwenda tunataka kwenda tunajiandaa sasa hivi katika mbiezi ya maandalizi ya hija na pengine wamo watu humu wataelekea kwenda kuhiji muda si mrefu hebu tufikirini ikiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kautumia uwanja wa Arafa akitangaza istikama msimamo ugana utukufu uzito wa umma wa Kiislamu leo ndio umekuwa madhilila ni wenye kudhalilika tutafanya nini sisi tutabakia hivi mpaka lini waislamu tuna nafasi moja tu ya kukirejelea kitabu na sunna na kusimamisha tawala au utawala ambao utahukumu kwa Qur'ani na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utawala huo ndio utawala ambao utakuja kusimamia ibada zetu kwa ukamilifu wake na kwa uadilifu wake barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim ونفعني وإياكم بآياتي والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وهو البر وهو البر الكريم ادعوا الله أنتم موقنون للعجاب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الأهد والتقى والوفى وبعد إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله بعد yote hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kasimama mbele ya masahaba na kushuka kwa aya hile akaendelea kuonesha ushupavu kwa umma akasemaje aliyauma siku ya leo hii haramun alaikum ni haramu kwenu nyinyi umma wa Kiislamu malukum mali zenu kuporwa wadamakum na damu zenu kumwagwa wa shaairukum na utukufu wenu kudhalilishwa vitukufu vyenu kudhalilishwa ni haramu falyuballigh shahid basi kama ni hayo yote na afikishe mwenye kushuhudia ala ghaib kumfikishia ambaye yuko mbali hakuyashuhudia haya leo tunayozungumza ikiwa makafiri wamekata tamaa nguvu ni za kwenu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia Uislamu ndio taratibu zenu za kimaisha tena isitoshe kuanzia leo hii damu ya Muislamu kumwaga itakuwa ni haramu hapigwi tena Muislamu hazalimishi tena Muislamu mali yake kuporwa hapana heshima yake kuvunjwa hakuna mazungumzo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiongozi wetu shahidi wetu huyu atakwenda kutusimamia ikiwa yeye kaweza kuyasima kuyazungumza haya akayathibitisha haya ushahidi wake umekamilika na yathibitisha hapa kwa watu waliomshuhudiliza waliomkubali wakafanya kazi pamoja naye mpaka wakashinda makafiri kwa hivyo hivyo tukikaa tukikaa tufahamu kwamba tutarudi kwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyotaja Qur'ani atakuwa ni shahidi kwetu sisi. Jiulize mimi na wewe na mwingine mfano aliyekuwa hasikilizi hapa hayuko hapa ikiwa Allah kanthibitisha mtume sallam na ujumbe wake aliokuja nao ukasimama na masahaba wakaubeba wakausimamisha na makafiri wakashindwa leo tumeshindwa sisi haki haitaji haki hazungumzi waislamu ndio wanadhalilika damu zinamwagwa mali zinaporwa kwa waislamu tukienda tukiulizwa tutamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala na atakaposimama mtume sallallahu alaihi wasallam kama shahidi atukalie sisi ushahidi hasa tutajificha ili tusimuone shahidi wetu au tukasemaje Manake huo shahidi hauji kwetu sisi tu utaanza tokea kwa Abubakari mpaka wa mwisho wetu katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wenzetu walifanya vizuri. Sisi leo tumeboronga na tuendelea kuboronga na hatujakuwa tayari kurejesha yale aliyotuachia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliofanya masahaba. Naona tutakuja kimbia na hatutopata pa kukimbilia. Si mbinguni wala si ardhini hautopata pa kukimbilia kwa sababu hakuna chochoro ya kupenya kwa hiyo tujiandaeni leo kabla ya kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuwe tayari kuhakikisha kwamba tayarejesha maisha ya Kiislamu katika biladi zetu tuhakikishe kwamba sisi ndiyo mahulafa wa kuisimamia dunia hii hawezi Mwenyezi Mungu kumtengeneza khalifa halafu akamletea nini akamletea mwongozo halafu watu wakakaa tu hivi kiovyo ovyo lazima tujipange na tufanye kazi ili tukaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata kama hatukusimamisha kila alichokiacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikaja kasimamia hija kikasimamia baada nyingine zote kikausimamia Uislamu kiujumla tumwambie Rasulullah sisi tulikuwa ni wafuasi wako na ushahidi ni kwa kufuata utaratibu wako ambao umeupita ulipita hivi mpaka ukasimamisha tulipokuja sisi ilikuwa jambo hili hakuna lakini tulirejelea tukashika ule utaratibu uliopita ya Rasulullah sunna yako na Allah ni shahidi wetu na ushahidi huo tunakubainishia kwamba ni hivi hivi hivi hivi tutasalimika mbele ya Allah subhanahu lakini kinyume na hivyo tutakosa jambo za kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala na si rahisi yuthabitu Allah bil qawli thabiti fil hayati dunya twataka kuthibitisha ukweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tuanze duniani na duniani ni kushikamana na Qur'ani na Sunna na vile walipopita wema waliotutangulia hapo ndio utaweza kufanikiwa kinyume na hivyo watatudhalilisha watawala hawa waliochukua nafasi ya utawala ambao ilitakiwa Uislamu ndiyo utawala lakini watawala kwa fikira zao kwa akili zao na wanadhalilisha umma wa kibinadamu pamoja na waislamu ambao wana muongozo usiokuwa na shaka ndani yake inna allaha wa malaikatahu yushalluna ala nabii يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارض عن بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين الذين يبشرون بالجنة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا في دينك اللهم ثبتنا في دينك اللهم ثبتنا في دينك في دينك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم اذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله